Thank you. sai da frente que ela é zica, ela desce até o chão. Ela sobe, hipnotiza, só pra chamar atenção. Mano, o DJ que falou. Que ela é treinada, que ela joga o popô. Ninguém entende nada, o grave faz tum-tum. Ela joga o bumbum, ela desce, ela sobe. Princesa da Zona Sul, tá bom, parei. Eu tô ficando viciado, tu lambendo e pina a bunda e depois ficar de quatro. Eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo. Eu sai da frente que ela é zica, ela desce até o chão. Ela sobe e hipnotiza só pra chamar a atenção. DJ postou falou. Que ela é treinada, que ela joga o popô Ninguém entende nada, o grave faz tum-tum Ela joga o bumbum, ela desce, ela sobe Princesa da zona sul, tá bom, parei eu tô ficando viciado, tu lambendo empina a bunda e depois ficar de quatro. Oh, oh. Eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo, eu vou tacar minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo eu vou tacar. Minha piroca no teu rabo.